Ben, are you having any problems getting into Israel? Do you want to translate it into English? Yeah. Pytanie brzmi, Ben, czy masz jakieś problemy z wjazdem do Izraela? Uh, so I've been there eight times since 2003, uh, and it's a bit of a could be a long-winded answer, but to try and keep it simple, uh, a lot of the, the, the, kind of methodology of the security at the border points is to do with profiling. Okay? It's to do with profiling before it's to do with intelligence. Uh, and you know, without putting too blunt a point on it, I don't meet the profile of the kind of uh, person that they're, they're wanting to uh, you know, question, etc. Okay, going eight times starts to look a bit strange. Um, uh, surely he can't, you know, want to visit the holy sites again. Um, but it's so far, it's, it's okay. It's getting a bit more difficult. I mean, internationals in general have been getting a much tougher time in the last few years, um, with people getting 10-year deportation orders. You know, you can't come back for 10 years. This kind of thing. Uh, explicitly for their political activities, nothing to do with uh, security, even though that's the, the justification that's uh, given. Um, so it's a, it's a, certainly it's been a problem for a lot of people, uh, and uh, you know, so far I haven't had that happen to me. Although it's probably at some point inevitable, I'd, I'd imagine. Oh, do you need to? Sorry, I forgot you need to translate that. That's okay. <laughs> Od, od 2003 byłem 8 razy w Palestynie, i Izraelu i do tej pory nie miałem żadnych trudności z wjazdem. Y, przypuszczam, że dlatego, że y, jakby y, izraelskie władze mają taką politykę profilowania i ja szczęśliwie jakby nie zaliczam się do żadnego z, z profili osób, które na przykład nie należy, których się nie wpuszcza albo które jakoś bardzo szczegółowo się przepytuje przed, przed wpuszczeniem. Do tej pory to się nie stało, ale myślę, że jest to nieuniknione i to jest problem dla wielu osób. E, niektórzy, e, niektórzy ludzie, e, ludzie, mowa tutaj oczywiście o obywatelach różnych państw na świecie, dostali na przykład nakazy deportacyjne albo zakazy powrotu do Izraela, Palestyny na na przykład okres 10 lat nie z powodów bezpieczeństwa, tylko za ich działalność y, polityczną. Yes, could you say more about the voting rights of Palestinians inside Israel? Um, to mm-hmm. uh, under the To ja może... Sorry. It's okay, but... Sorry, one more, uh, yeah. um, just say a little bit more about how their voice might be reflected in the political system within Israel. Bo generalnie jakby idea jest taka, że chyba pytania mają być e, po polsku e, i Marta będzie je tłumaczyć na angielski, a, no ale to okej, okay, jak Państwo wolą właściwie. A, okej, okay, dobrze. <laughs> <laughs> Yy, bo ja zdążyłam zapomnieć pytania, chyba pytanie było, yy, już wiem, yy, o jakie prawa głosu, głosowania mają palestyńscy obywatele Izraela i czy w ogóle ten ich, czy ich głos ma jakieś znaczenie właściwie, czy, czy jakoś jest w tej mm, polityce wewnętrznej, czy ma jakąś siłę? Um, okay, the good thing about having this translation in questions is that my long waffly answer ends up probably being condensed into something more effective. The, to clarify, the Palestinian citizens of Israel, unlike East Jerusalem residents or West Bank ID people or Gaza ID people, vote in the Israeli elections as Israeli citizens. And there are parties that traditionally are representing the, uh, the Arab, the Palestinian citizen um, voice. Now, how effective that is, actually, Oh, okay, you're taking notes. Uh, how effective that is, is is problematic. Now, one reason for that, for example, is the division amongst the political parties that do exist, right? Um, which could be based around personality or ideological approach. Um, but also, even if all of the uh, Palestinian citizens voted for the one party, their minority status wouldn't be uh, you know, big enough to affect fundamental change within the Knesset and the, uh, well, there's no constitution, but within the basic laws and that kind of thing. Just to give it a more recent update, the current Knesset, the current uh, makeup and coalition, has been the worst uh, Knesset, if you can say it in that way, for the Palestinian uh, members of Knesset for perhaps uh, since, since the creation of the State of Israel because there are so many open attacks on the legitimacy of their presence. Um, so you have the existence of parties there uh, who would quite happily ban uh, the existence of those parties. Uh, and in fact, technically speaking, you can't run in the elections if you uh, deny the idea of Israel being a Jewish state. Um, and just to make sure this is reasonably brief, so you have someone like uh, Hanin Za'abi, who's uh, a member of Knesset for Balad, who was on the Freedom Flotilla um, went to Gaza. And on her return, she is, you know, Facebook groups calling for her to be assassinated. She uh, has some of her parliamentary privileges taken from her. Uh, note she hasn't done anything illegal because otherwise she would be subject to a regular, uh, you know, civilian security, uh, you know, arrest, etc., etc. But it's a, a political persecution uh, case, so it's there. but hopefully you can see how it's, it's a kind of complicated uh, issue in terms of how effective it can be for, for them. Palestyńscy e, obywatele Izraela w odróżnieniu od Palestyńczyków e, z Jerozolimy Wschodniej i z zachodniego brzegu e, mogą głosować w Izraelu, bo są jego obywatelami. E, niemniej jednak nie oznacza to, że to jest w jakiś sposób efektywne albo że może zmienić ich e, sytuację w e, znaczący sposób. Partie, partie palestyńskie są niestety podzielone, czy to wokół jakichś osobowości, czy z przyczyn ideologicznych, niemniej jednak są, są podzielone. Nawet gdyby wszyscy mm, palestyńscy obywatele Izraela głosowali na jedną partię, to i tak jakby e, są oni mniejszością e, w Izraelu i taka partia byłaby e, w sytuacji jakby partii mniejszościowej w parlamencie. No i nie mogłaby zmienić oczywiście nie tyle konstytucji, bo Izrael nie ma konstytucji, tylko jakby prawa podstawowego. Obecna jakby kompozycja Knesetu, czy obecny skład Knesetu jest najgorszym do tej pory. Yy, jaki był, jaki zaistniał y, w historii y, Izraela dla Palestyńczyków, z punktu widzenia Palestyńczyków. Y, w Knesecie zasiadają partie, które na przykład chciałyby zakazać istnienia mm, partii palestyńskich. Właściwie nie, do Knesetu nie można startować, nie można brać udziału w E, w wyborach, jeśli nie uznaje się żydowskiego charakteru państwa Izrael, e, czyli Palestyńczyk, który nie jest Żydem, mimo wszystko startując w wyborach, musi uznać e, żydowski charakter państwa Izrael. I na przykład parlamentarzystka, palestynka, obywatelka Izraela Hanin Abli z partii Balad, została pozbawiona części swoich e, przywilejów e, jakby mm, poselskich e, po tym, jak wzięła udział we, we wolności. Jakby, pomimo, że nie dokonała żadnego aktu czy działania nielegalnego, po jej powrocie tak była traktowana i pozbawiono ją jakby e, części jej praw i przywilejów wynikających z tego, że e, zasiada w Knesecie jako parlamentarzystka. Um, sorry, actually, if I can just add one little thing there as an illustration. Uh, on the day that the Knesset committee voted, uh, that has this authority to strip uh, Hanin of her privileges, uh, one of the members of the Knesset from a, a far right party emailed all of the uh, Arab members of Knesset saying, This is the, the first step. You know, from this day forward, we will get rid of the lot of you. Yeah? Uh, and imagine, uh, you know, a parliament somewhere in Europe, for example, where that kind of equivalent situation happened. W tym dniu, w którym w parlamencie izraelskim odbywało się głosowanie nad pozbawieniem mm, Hanin jej przywilejów wynikających z e, pozycji posłanki, ze stanowiska posłanki i których e, ją pozbawiono. W tym samym dniu e, jeden z posłów wysłał e-mail do wszystkich posłów palestyńskich e, i w tym jakby treść tego maila była taka, że to jest pierwszy krok, e, że dopiero zaczynamy i jakby e, nie wiem, czy to było napisane, czy w domyśle, ale jakby pozbędziemy się Was wszystkich. Następne pytanie. Tylko powiem jeszcze, że to, co Państwo widzicie teraz <clears throat> za nami, to jest dokument Jan Rajkowski pod tytułem Wyburzenie. Prosimy o kolejny. Um, okay, I'll, I'll, talk about the marriage one specifically and then maybe a couple more general comments. Uh, so, uh, within Israel uh, proper, as it were, the citizens marry under religious, uh, in religious courts. So, if you're a Muslim, you're marrying in a, in a Muslim religious court. If you're Jewish, uh, etc. Um, for a while now, if you were an Israeli who wanted to not marry within that uh, system, uh, for example, they would go to Cyprus uh, and then marry and then uh, come back. Uh, now, an, an, aspect of this which is important to, to know is that for a number of years now, it's been illegal for Palestinian citizens to marry and live with Palestinians from the occupied territories inside Israel. Okay, now this is, uh, I mean, if you think about it, because they're all part of the you know the same uh, the people group there. Many and they often will marry within extended families. It's quite probable that a Palestinian in Umm al Fahem, for example, inside Israel, will want to uh, marry someone maybe from Jenin. But it's, it's illegal for them to marry and live together inside Israel under a blanket security threat. Um, now, in, in, in, general, I wanted to actually make a, a, bigger point because sometimes when you talk about Israeli apartheid, people will respond and say things like, as has happened even, um, I think, on this trip, uh, you could, a Jewish Israeli could go to the doctors and it's an Arab, it's a Palestinian. Um, you don't have any segregated beaches or, or this kind of thing. You won't have restaurants that say, you know, Jewish restaurant, not Jewish restaurant. Now, which is all true, but I'm not really sure what the point is of saying this kind of thing, apart from showing us the way in which it's not like, you know, for example, those aspects of uh, apartheid South Africa. Uh, the way in which Israeli apartheid functions, and this is why I was trying to highlight these specific policies, is primarily to do with land, control of land, who has access to land and natural resources, uh, Palestinian citizens, many of them, uh, might enjoy uh, a reasonably good economic standard of living, for example, although, of course, not all of them, and particularly not the Bedouin in, in the Negev. But across the board, there's systematic discrimination. So, since 1948, around a thousand new communities have been created inside Israel for Jews and seven for Arabs, for Palestinian citizens. And in fact, those seven were only created as a means of relocating Bedouin Palestinians to a particular area. The education budget is different, you know, all these kinds of things, the amount of uh, uh, state aid to municipalities. You look across all these different areas and there is specific differences. So I hope that kind of uh, makes some sense. Um, actually, I'm just going to continue because I want to, I thought, saw something I want to communicate. Uh, it can be, I think to write a second book here now, uh, it can be complicated to think about the differences between uh, Israeli policies in the pre 67 borders in East Jerusalem, in the West Bank, Gaza Strip. I think, and this is something that I didn't think when I first went there, but it's something that I've come to realise, is that it is simpler and more effective to think about that whole place as one territorial unit because there is only one effective authority, the Israeli state. The kinds of rights that Palestinians enjoy differ, whether they're citizens or whatever. But really, you have a whole, from the Mediterranean Sea to the Jordan uh, River, you've got one authority, which is Israel. It's like a de facto one state. You don't know most of the time when you cross from Israel into the West Bank that you've done that because Israel has so effectively colonized and absorbed the area into the main fabric of the state. I hope that makes some, some sense. Um, and I think it's better to, for us to think about it in that way and even to shape our responses to it in that way uh, too. W Izraelu właściwym, y, czyli jakby w granicach y, sprzed 67 roku, y, można wziąć ślub tylko w mm, sądzie religijnym, czyli jeśli jesteś muzułmaninem, to bierzesz ślub w, mm, jakby przed mm, władzą sądowniczą muzułmańską, jeśli jesteś Żydem, to odpowiednio w ten sam sposób te osoby, które e, od kilku lat jakby nie chcą brać e, ślubu e, religijnego, to dokonują takiego wybiegu, że po prostu wyjeżdżają na Cypr, tam biorą ślub i, i wracają i jest to jakby uznawane mm, w, za, są uznane za małżeństwo. Co jest ważne i o czym chciałam tutaj powiedzieć, to Mm, od, od wielu lat, e, czy od kilku lat e, mm, wprowadzono takie prawo, że e, Palestyńczykom, palestyńskim obywatelom Izraela nie wolno żenić się z Palestyńczykami z terytoriów okupowanych, to znaczy z zachodniego brzegu i ze strefy gazy. Jest to zabronione przez prawo pod, jakby, pod pretekstem mm, tego, że ci ludzie z terytoriów okupowanych stanowiliby e, zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa Izrael, czyli na przykład Palestyńczyk z Umm fahem nie może ożenić się z, z Palestyńczykiem lub Palestynką z Dżeninu, bo e, i e, żyć ze swoim małżonkiem bądź małżonką w, na terytorium Izraela. Jest to zabronione przez prawo i Właściwie to, y, to tyle. Y, jeszcze chciałam wrócić do, mm, do kwestii e, apartheidu, która jakoś tutaj cały czas wraca i też e, w, tej, mm, w tym przyjeździe do Polski już się pojawiła, że oczywiście to nie jest e, taki sam apartheid, jaki miał miejsce w E, Afryce Południowej, to znaczy na przykład nie ma e, oddzielnych e, plaż dla Palestyńczyków, oddzielnych plaż dla Izraelczyków, nie ma oddzielnych restauracji. Niemniej jednak to, że nie jest tak jak w południowej mm, E, w południowej Afryce, to e, nie znaczy, że taki system tam nie funkcjonuje i e, ten system apartheidu jakby funkcjonuje w, przede wszystkim w odniesieniu, w odniesieniu do ziemi. To nie znaczy, że na przykład niektórzy palestyńscy obywatele Izraela nie będą mieli całkiem nie najgorszej sytuacji życiowej, ekonomicznej. Niemniej jednak ich e, sposób traktowania przez, e, przez państwo e, jest w sposób systematyczny inny od tego, jak traktowani są obywatele żydowscy. Dla przykładu, w Izraelu powstało około tysiąca communities, czyli takich społeczności, to znaczy takich osiedli, chyba dzielnic dla E, które zostały zamieszkane przez społeczność żydowską, a e, tylko siedem takich dzielnic, takich osiedli e, dla społeczności palestyńskiej. Więc jakby ta, ta różnica liczby 1007 to doskonale to pokazuje. Poza tym te siedem e, dzielnic przeznaczonych dla Palestyńczyków to e, tak e, naprawdę zostały użyte do tego, żeby przesiedlić palestyńskich Beduinów z pustyni Negev. Więc to też była jakby część jakiejś strategii szerszej. Zupełnie na przykład inne środki wydawane są na edukację w dzielnicach palestyńskich, a w dzielnicach izraelskich E, I to właściwie chyba e, o tym tyle, jak funkcjonuje ten system e, apartheidu i to mm, w jakich aspektach, oczywiście znaczy jest więcej tych aspektów, których jest widoczne i to, chciałem, na to chciałem zwrócić uwagę, to żeby nie myśleć Często się mówi na przykład o Izraelu i Palestynie, o Izraelu i okupowanych terytoriach, że właściwie jakby o tym miejscu nie da się już w taki sposób mówić, ponieważ od, pomiędzy Morzem e, Śródziemnym a rzeką Jordan e, tak naprawdę istnieje tylko jedna władza absolutna, jest to władza izraelska. Oczywiście E, żyjący na tym terenie ludzie podlegają bardzo różnym prawom, czyli innym prawom podlegają Izraelczycy, innym prawom e, Palestyńczycy z izraelskimi paszportami, innym Palestyńczycy na zachodnim brzegu, innym w Gazie, e, innym Palestyńczycy w Jerozolimie Wschodniej. Niemniej jednak władzę nad życiem tych wszystkich ludzi sprawuje państwo Izrael i jakby de facto jest to. Um, jest to tak, jak byłby to jeden kraj. Zresztą przyjeżdżając na przykład z tak zwanego Izraela właściwego na e, terytoria okupowane, e, w ogóle można tego nie zauważyć, że się znalazła na terytoriach okupowanych, właśnie dlatego, że e, mm, na całym tym terytorium e, funkcjonuje e, tylko jeden system władzy i jakby, czy władza jest skupiona w jednych e, rękach.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 This is right. Well, this is a, a big, a big question. Um, let's think of a way to say it. I'm going to try and illustrate it with something which I'll then, uh, I'll, I'll, then build on. Um, uh, what I want to stress is the way in which from the beginning, the idea of creating uh, a Jewish state in an area where there is already a non Jewish population was going to, to put it mildly, bring some problems. And it couldn't be democratic in, in, in that sense. Um, hopefully, I can just find the thing that I want to. Yeah, okay, this is what I want to read to you. This is. Um, this is going to be tricky for you. Hmm. Uh, this is from Oh yeah, it's in Polish too. That's why I'm here. uh, this is from before 1948. Uh, actually, this is the beginning of the British Mandate uh, rule in Palestine. The Zionist organization in London was talking about. Um, this is page 17, but I don't know if that has any bearing on that. Um, the Zionist organization in London is talking about why they don't believe it's appropriate to apply democratic self-determination principles in Mandate Palestine. Yeah? Quote, the problem, well, the problem with democracy is too commonly it means majority rule without regard to diversities of types or stages of civilization or differences of quality. If the crude arithmetical conception of democracy were to be applied now or at some early stage in the future to Palestinian conditions, the majority that would rule would be the Arab majority. Okay, so the Zionist organization was talking about how you couldn't apply democratic principles in Palestine because that wouldn't. What people group would agree to their own dispossession, effectively. Right? And actually, you find that the early, the earlier Zionist leadership, uh, and indeed, you know, pre 1948 and even in the early days, they were much more forthright and clear about the total contradiction between democratic principles of self determination and the way that political Zionism had materialized in Palestine. Much clearer than nowadays when there's the obsession with uh, PR, right? Much now, and propaganda, and you know, talking about democracy, democracy, we've got to mention the word democracy in every interview. Yeah? But in the early days, they were much clearer about the way in which they knew the indigenous Arab population was going to resist and oppose what was happening. Now, I've started with that as a way of extrapolating forward uh, what's happened since. Now, here's a nuance that's a kind of uh, a depressing nuance. I think the only way in which apartheid is an incomplete framework of analysis when it comes to Israel is because It's worse in Palestine than what happened in South Africa. Why? Uh, just going to give you an example of what I mean here. Do pause? Pause. Yes. <laughs> E, więc jakby e, zacznę swoją odpowiedź od ilustracji i potem jakby zbuduję swój e, wywód na tej ilustracji. E, idea budowy państwa e, żydowskiego e, na terytorium, na którym już istniała i żyła, mieszkała e, nieżydowska populacja, wymagała pewnego rozpoznania tego faktu i, i, i pewnych działań. I jakby u samego początku mandatu brytyjskiego organizacje czy grupy syjonistyczne w, w Londynie dyskutowały ten problem, to znaczy istnienie nieżydowskiej populacji w, e, w Palestynie, czyli ziemi, którą syjoniści chcieli zasiedlić. I to jest jakby cytat z, z tych dyskusji. Organizacja sionistyczna w Londynie wyjaśniała Brytyjczykom, e, którzy zaczynali okres swojego panowania mandatowego w Palestynie, na czym polega problem z demokracją, z wprowadzeniem demokracji w e, Palestynie. Ta mianowicie nazbyt często oznacza rządy większości, bez wzięcia pod uwagę różnorodności typów czy stadiów cywilizacji, jak też różnic jakościowych. Jeśli zastosować dziś, bądź też w najbliższej przyszłości, siermiężne, arytmetyczne zasady demokratyczne w warunkach palestyńskich, to rządzącą większością stanie się większość arabska, czego oczywiście e, ruch sejmistyczny nie chciał i nie chciał do tego dopuścić. E, więc jakby o tym mówi ten, ten cytat, że e, ci wcześniej, ci pierwsi syjamiści właściwie byli bardziej otwarci i bardziej mm, jakby w swoim stosunku do, y, mm, do ludności lokalnej, czyli do, do Palestyńczyków, e, nie kryli na przykład tego, że demokracja jest zupełnie e, dla nich nieopłacalna, e, niż to jest dzisiaj, kiedy jakby dominującą dyskurs izraelski został zdominowany przez działania PR-owe. I oczywiście y, te, ten cytat świadczy też o tym, że oni mieli pełną świadomość tego, że na tej ziemi żyją już ludzie, y, jest jakaś już y, populacja lokalna, która stawi im opór, gdy oni tam pojawiają się po prostu jako swego rodzaju kolonialiści, nie swego rodzaju, tylko de facto kolonialiści. I moim zdaniem mm, taki ujęcie jakby y, teoretyczne y, tego, co dzieje się w Palestynie i tego systemu, który ma tam miejsce jako apartheidu, jest właściwie niekompletne, ponieważ e, sytuacja jest właściwie gorsza niż, e, niż w Afryce Południowej i teraz będę powie dlaczego. I have to be careful not to start thinking about going to the pub afterwards during the uh, translation. <laughs> Uh, now, the, the way in which it works, I want to uh, illustrate it here. Um, this is a bit earlier in the book, um, very first few pages, and it's a quotation by a South African newspaper uh, editor after he went to Palestine and then came back um, to South Africa in 2008. It's a, a very short quotation. He just said, It seems to me that the Israelis would like the Palestinians to disappear there was never anything like that in our case. The whites did not want the blacks to disappear. In the case of South Africa, the black majority, uh, uh, their labour was required by the white minority. Okay, it was a colonial uh, situation of exploitation, which is why the uh, segregation of social space needed to be so drastic and obvious because of the majority-minority relationship if you look at how Israel's uh, regime towards the Palestinians has changed since 48, it's been a kind of fluid response to some conditions which they couldn't do anything about, i.e., until today, the presence of Palestinian people in the land. Okay? In other words, in 48, 90% of the Palestinians in what became Israel were expelled, but 10% weren't. And of course, after 67, Israel is now controlling the lives of millions of more Palestinians, who in 67, the conditions were not there for mass expulsions on the same scale. So the apparatus of apartheid that's developed, in some ways, is a, a plan B, if you like, to what is the preferred idea, which of course is the idea that the whole place is, is an area for a Jewish state. Okay? And plan B is what you see in terms of the laws that apply for segregation and for land control, etc. If that makes if that makes some sense. Um, też to jakby ilustruje swoją wypowiedź cytatem. Um, redaktor jednej z południowoafrykańskich gazet, który um, odwiedził y, E, który odwiedził Palestynę po swoim powrocie mm, w 2008 roku, napisał takie słowa. Biali e, osadnicy w Afryce Południowej skolonizowali, podobnie jak pionierzy syjonistyczni, ziemię już zamieszkałe. Tak jak w RPA osadnicy w Palestynie wygnali rdzenną ludność, ponad dwie trzecie Palestyńczyków żyjących na ziemiach, na których powstał Izrael, e, zagrabili ich majątki oraz poddali prawnej segregacji y, tych, którzy pozostali. Aha, to jest ten właściwy cytat, czyli właściwie jakby stąd powinnam zacząć. Um, uważam, że Izraelczycy pragną, by Palestyńczycy zniknęli. W naszym przypadku nic takiego nie wchodziło w grę. Biali nie chcieliby, y, by czarni zniknęli. Y, I tutaj będę jakby wyjaśniał ten cytat, to znaczy. Y, E, w południowej Afryce, jakby tej białej ludności osadniczej, nie zależało na zniknięciu e, lokalnej ludności czarnoskórej, ponieważ e, system mm, kolonialny w Afryce Południowej był systemem eksploatacyjnym i jakby wyzyskiwał wyzysku pracy ludności czarnej, czarnoskórej. Natomiast jeśli chodzi o Y, reżim w Palestynie, to jakby sposób y, traktowania Palestyńczyków i jakby ten aparat apartheidu bardzo y, ewaluował i bardzo się zmieniał. W 1948 roku udało się wygnać 90% Palestyńczyków, ale 10% tam pozostało. Chyba końcówka. może powiedz. Podsumowując, y, chodzi po prostu ta różnica polega na tym, że y, apartheid południowoafrykański potrzebował czarnej czy kolorowej siły roboczej. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, skracając to wszystko, że, y, że Izrael nie potrzebuje e, Palestyńczyków jako siły roboczej, a więc nawet w takim sensie e, są oni populacją zbędną z e, punktu widzenia izraelskich klas rządzących. Proszę tam, tam pan już tak chyba pytanie w skrócie jest takie, czy, y, że mm, ta polityka, y, to znaczy ta kampania bojkotu gospodarczego może być y, niesprawiedliwa i czy są jakieś inne sposoby wywierania politycznego nacisku jakby nie przez bojkot? Tak w skrócie. Okay, this is a, a really good uh, uh, point to talk about as well. Now I'm going to divide it into two to first of all address uh, some of the agreements that you mentioned, like the Geneva Accords, etc., and what I presume you're talking about in terms of the uh, peace treaties, for example, that exist between Israel and Egypt and Jordan, if, I, if I, that whole area, and kind of the official negotiation side. I'll, I'll talk about that, and then I'll talk about the uh, the boycott question. Uh, the problem with those agreements, like Geneva, for example, is that they're not so much based on implementing basic Palestinian rights that are already clear to everybody they should have, you know, like self determination, uh, like freedom from occupation, etc. Most of these, like the official peace process, are based around what can we persuade Israel to give up. Now, this is a strange way of doing it because effectively, even if you just looked at the West Bank, to which Israel has no title uh, whatsoever in international law, you're asking, uh, uh, it would be like me coming and robbing your house, and then uh, rather than the fact that I'm, I'm, a robber and have taken all these things, and obviously should give them back to you, and maybe obviously spend the time in prison, etc., instead there is a negotiation about how much of the possessions that I've taken I will give back to you uh, or not. The interesting thing is, is that many, uh, many of the basic issues here in terms of international law and human rights are already clearly established. Um, the United Nations General Assembly, which of course doesn't carry the same weight as the Security Council, annually votes by a massive majority on Palestinian self determination, on the illegitimacy of all of the settlements, this kind of thing. And the problem is a question of enforcement. uh, the, the, just to include the peace process in general uh, in, in, this, uh, in this topic, I think now, nowadays, we are entering a transition period whereby the current framework that has shaped and dominated the official peace process for let's say 20 years since Madrid and Oslo in the early 90s, is coming to a grinding halt. Because even those people, and I'm including in this members of the Palestinian Authority, who have invested their entire diplomatic careers in the last 20 years in this so called peace process and realizing a two state solution, even they are just going through the motions now in terms of understanding that the two state solution is dead it, uh, I remember doing some research and reading an article in the New York Times in the 80s, in the 1980s, by a journalist who said uh, the two state solution is at risk. Like it's like we have to act now to make a two state solution in the 80s because of the settlement enterprise, the creation of settlements. Now imagine from the 80s through to now, after they've expanded so much, what the same verdict would be. And that's all to do with practical issues on the ground, never mind what does the two state solution say for the refugees and for the Palestinian citizens of Israel as well, who would be, as we know, still left within a Jewish and democratic state, which is placing the emphasis on the first part rather than the latter. So I'm trying to explain some of the flaws and problems from a Palestinian point of view of realizing basic rights in the international setup that uh, exists. Not to mention, of course, that the Egyptian dictatorship and the uh, Jordanian monarchy do not have any Palestinian interests at heart. Now, the issue of then the, the, the move to the boycott question, a boycott itself, it's just a strategy, right? It's not an end in of itself. Yes, okay, part one. <laughs> Sorry, I keep forgetting. Don't worry. Um, to jest bardzo ważne pytanie i to jest bardzo rzecz, do której się odniosę. Najpierw powiem jakby o E, wspomnianych przez, e, mm, przez Pana e, jakby negocjacjach w Genewie i innych negocjacjach pokojowych oraz traktatach pokojowych, które jako jedyne w regionie z Izraelem podpisały Jordania i Egipt, a potem odniosę się do problemu bojkotu. Mm, problemem jest y, to, że Palestyńczycy, pomimo tych wszystkich, jakby, mm, pomimo tego rzekomego procesu pokojowego i pomimo tych y, mm, jakby różnych negocjacji, które się odbyły i dokumentów, które one wyprodukowały, nadal nie mogą zrealizować swoich podstawowych praw, takich jak prawo do samostanowienia, y, czy jak prawo do wolności od życia pod okupacją. I e, sytuacja jest taka, że e, właściwie e, jakby Izrael nie jest rozliczany w, w żaden sposób, tylko jakby społeczność międzynarodowa traktuje go w, w taki sposób, jakby mm, z takim podejściem, że jak jak możemy przekonać Izrael, żeby y, coś tam Palestyńczykom oddał, żeby z czegoś zrezygnował. Czyli to tak jak ja bym przyszedł do Twojego domu, y, ukradł go, y, obrabował i, i go zajął, a potem zamiast rozmawiać mm, jakby o tym, że mam go zwrócić i jeszcze pójść do więzienia i odbyć za to karę, za to, że zabrałem Twój dom, zamiast tego toczy się rozmowa o tym, y, jaką część Twojego domu Ci y, oddam lub, y, lub nie oddam. I tak właśnie wyglądają dzisiaj tak zwane negocjacje pokojowe. W, w ramach ONZ, w mm, Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, odbywa się bardzo dużo różnych głosowań, które są wyrazem poparcia dla mm, prawa Palestyńczyków do do samostanowienia, y, czy do y, życia jakby mm, wolności y, od okupacji. Niemniej jednak one nie pokrywają się z głosowaniami, z tym, co dzieje się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I te wszystkie jakby uchwalenia czy głosowania w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ no, jakby nie są w żaden sposób wprowadzane w życie. W tej chwili y, negocjacje pokojowe, tak zwane negocjacje pokojowe, znalazły się w takim mm, właściwie martwym punkcie i to jest też okres pewnej, y, pewnej zmiany i y, jakby wydaje się, że one już nie będą dalej wyglądały tak, jak wyglądały przez ostatnich 20 lat, dlatego że nawet palestyńscy negocjatorzy z przedstawiciele autonomii palestyńskiej, którzy swoje kariery y, i y, jakby zbudowali na właśnie byciu tymi negocjatorami i na e, takim odwiecznym, bezustannym negocjowaniu, e, jakby zrozumieli to i doszli do tego, że tak rozwiązanie dwupaństwowe jest martwe, E, w latach 80. czytałem taki artykuł, e, w którym, którego tezą było to, że należy szybko działać i szybko wprowadzić rozwiązanie dwupaństwowe, ponieważ jakby w obliczu e, rosnących osiedli na zachodnim brzegu i w obliczu rosnącej kolonizacji jakby to rozwiązanie dwupaństwowe jest zagrożone. E, no jakby oczywiście mówimy tutaj o aspekcie praktycznym, że, jakby, że ono jest właściwie, e, to jest niemożliwe, jakby nie dyskutując już e, mm, na przykład to, jak rozwiązanie dwupaństwowe odnosi się do kwestii palestyńskich obywateli Izraela, czy do kwestii mm, uchodźców palestyńskich pozostających poza granicami Palestyny i Izraela. Mówimy o realizacji podstawowych praw Palestyńczyków. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że oczywiście ani e, reżim w Egipcie, ani monarchia w Jordanii, które podpisały e, mm, układy pokojowe e, z Izraelem jako jedyne w regionie, nie mają jakby na myśli, czy na jakby ich mają gdzieś jakby interesy i sytuację Palestyńczyków. To nie jest to, co nimi kieruje. Także teraz Ben powie o BTS, bo to jeszcze jest druga część odpowiedzi. Okay, now, because of time, I couldn't have uh, said a lot uh, about the international, the problems with the international peace process and treaties. But, and maybe you know maybe you disagree with that, but for me, one of the, key parts of BDS is first establishing the way in which, for decades, uh, Palestinian rights have been unimplemented or, or by various different international efforts. Uh, and for example, the BDS call from Palestinians makes an explicit link between the failure of the international community to hold Israel accountable and their call for boycott. Um, uh, the call for BDS tied it to the fact that the International Court of Justice ruling uh, in 2004, a year later, nothing had, happened about it. Um, so the, the call for boycott, and remember, it's not just economic boycott we're talking about here, we're also talking about ties between academic institutions, we're talking about uh, cultural boycott as well. And economic boycott itself means different things and different forms of pressure. It could be that you have, uh, well, just to pick an example, I've seen uh, stickers on some banks here um, that saying that the security is provided by Group 4, um, G4 Security. Anyway, it's a company, a Danish multinational, that also provides elements of uh, Israel's military apparatus in the occupied territories. So there are different ways. It's not just necessarily a question of um, not buying, I don't know, an Israeli orange. We're talking about corporate complicity issues too. And I think the powerful thing about BDS is the way in which it makes a direct link between from uh, particular uh, crimes, particular human rights abuses, and consequences and a response to them. Makes the, and it makes the link between the two explicit. Uh, and Israelis, Jewish Israelis, like, for example, someone who I think has been through this part before, uh, Jonathan Shapiro, and uh, Ilan Pape, who's now based in, in the UK as a history professor, they are saying things like, look, it's not possible to change it, the, the, the system from within alone inside Israel. There has to be that element of, uh, of pressure uh, I just wanted to read you, I'm almost finishing, I just wanted to read you something just because it's interesting in this issue. Uh, I'm not going to tell you who said it until I've read it out. Um, the proposal to boycott uh, ignores the harm that would be inflicted precisely on the black majority whom the advocates of boycotts, embargoes, and sanctions purportedly want to help that was said by the US Secretary of State in 1985 with regards to South Africa. So often with the pro boy, with boycott campaigns, there are those who oppose it. Anyway, so just to just to make that to finish off this answer, the, the, the, the significance of economic boycott initiatives are in relation to international inaction and, and pu- impunity that Israel enjoys. The way in which it is a, a response to a call from Palestinians enjoyed by across the board uh, as well as this small number of Jewish Israelis, and the way in which it's empowering for people here who can, who can make these particular human rights abuses have specific consequences. And there are dozens, dozens around the world of examples where it's already having uh, an impact in terms of corporate complicity, uh, especially. Okay. Więc jakby nie było czasu, żeby mówić o tych traktatach pokojowych i negocjacjach pokojowych e, szczegółowo, dlaczego one są nieefektywne i Natomiast to jest coś, co jeszcze mógłbym rozwinąć i o tym mówić więcej, to w odniesieniu do poprzedniego, do poprzedniej odpowiedzi. E, kluczowym elementem, czy takim kluczowym aspektem BDS, czyli e, kampanii nawołującej do bojkotu, wycofywania inwestycji i sankcji, Y, jest to, że prawa Palestyńczyków przez y, dekady były y, ignorowane i w żaden sposób nie były realizowane. I ta jakby niezdolność społeczności międzynarodowej, żeby cokolwiek zrobić, żeby zmienić ich sytuację, ma bezpośredni jakby związek z BDS-em i z, z, kampanią BDS, jakby i stąd właściwie kampania BDS wychodzi z tej takiej niezdolności społeczności międzynarodowej, żeby cokolwiek dla Palestyńczyków zrobić. Bojkot, y, wycofywanie inwestycji, sankcje to nie chodzi tylko o aspekt y, gospodarczy, chodzi też na przykład o bojkot akademicki czy o bojkot y, w aspekcie działań kulturalnych. Na przykład tutaj w, w Polsce na niektórych bankach widziałem naklejki, że są one e, ochraniane przez firmę e, mm, G4. To jest e, jakby duńska korporacja, ale jakby też jest to korporacja międzynarodowa, która nie tylko ochrania na przykład banki, ale też produkuje E, produkuje elementy uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez armię izraelską na e, terytoriach okupowanych i tego trzeba mieć świadomość. E, I jakby to, to jest bardzo ważny taki link, bardzo ważne połączenie, że właściwie każde, mm, każde łamanie praw człowieka ma swoją konsekwencję i ono bezpośrednio jakiś jeden aspekt Mm, tego łamania praw człowieka i jego konsekwencja może być jakby przez e, e, można się do niej odnieść przez bojkot, wycofywanie inwestycji albo e, sankcje i na tym polega siła tej, tej kampanii BDS. Co więcej, ludzie tacy jak na przykład Jonathan Shapira, który gościł w Polsce, czy Ilan Pape. Ilan Pape jest izraelskim historykiem, profesorem historii który dzisiaj pracuje w, e, na Uniwersytecie Wielkiej Brytanii, bo poniekąd został wypchnięty z Izraela. E, to są Izraelczycy, którzy e, mówią, że nie jest możliwe, że żadna zmiana wewnątrz Izraela, nie, od wewnątrz Izraela nie jest możliwa, dlatego że mm, jednostki takie jak oni działają w pojedynkę, działają samotnie w Izraelu i Y, dlatego też ta zmiana nie jest możliwa i ich zdaniem y, konieczna jest y, jakby akcja z zewnątrz, konieczny jest nacisk z zewnątrz od strony społeczności międzynarodowej, od strony mm, jakby niezorganizowanych grup czy osób jakby z zewnątrz, nie od wewnątrz. No i jakby tu jeszcze raz bym podkreślał jakby tą, tą niezdolność społeczności międzynarodowej do działania czegokolwiek i, i jakby to, że BDS z tego wyrasta i jakby y, siła taka emancypacyjna BDS właśnie polega na tym, że um, została też jakby udowodniona przez dziesiątki przykładów na całym świecie, kiedy jakby takich um, udanych akcji e, bojkotu, sankcji czy e, wycofania inwestycji i, które skutecznie coś zmieniły. Proszę bardzo, Pani tutaj. So I've mentioned a group like Boycott from Within of Jewish Israelis who support the boycott call. A group like that, unfortunately, is uh, very small. Uh, do you want this microphone or should I? Just keep going. Uh, już o grupie Bojkot od wewnątrz. Um, to jest izraelska grupa nawołująca do bojkotu. Niestety to jest niezwykle mała grupa. Um, I mentioned in the book groups like Zochrot, which means remembrance in Hebrew, and their role, or you know, the role they give themselves is to educate the Jewish Israeli public about the events of the Nakba in 1948. Wspomniałam w swojej książce o grupie Zuchrot, co znaczy po hebrajsku pamiętanie. i jakby ich rolą jest e, edukowanie społeczności żydowskiej o Nagbie, czyli wydarzeniach z roku 1948, e, które jakby Palestyńczycy określają słowem Nagba e, katastrofa. And there is a number of uh, you know, courageous individuals, journalists, professors, etc., uh, as well as groups like Adela, which is Jewish and Palestinian citizens um, Association for Civil Rights in Israel, there's, there's a number of groups that are documenting uh, Israeli uh, uh human rights abuses. E, jest też całe mnóstwo e, pojedynczych osób, e, wykładowców, dziennikarzy, artystów, jakby, mm, których będę określił jako po prostu jednostki no, takie niezwykle odważne, E, mm, w społeczności izraelskiej. Jest też na przykład grupa Adala, e, to jest e, grupa jakby założona, złożona zarówno i z palestyńskich, i z żydowskich obywateli Izraela, która dokumentuje um, która już stara się o zrównanie jakby wszystkich w, w ich e, prawach obywatelskich i dokumentuje e, naruszenia i jakby jest też to inne mnóstwo grup e, dokumentujących na naruszenia. But the big problem is that these are a very small minority compared to the population in general, which has moved rightwards, further right-wing positions, even within the Zionist spectrum, uh, over the last uh, 20 years 10 years. E, niemniej jednak e, problem polega na tym, że wszystkie te grupy razem wzięte, one są maleńką mniejszością e, w porównaniu do całej populacji Izraela, która w ostatnich latach przesunęła się jeszcze bardziej na prawo, wziąwszy pod uwagę jakby spektrum polityczne w Izraelu. So, for example, the massive attack on the Gaza Strip in 2008 2009, which internationally provoked the biggest um, protests that had been seen on this issue for a long time, enjoyed amongst Jewish Israeli public opinion a consistent 90% plus support. Na przykład e, atak na strefę gazy w, na przełomie 2008 i 2009 9 roku, który spotkał się z ogromnymi protestami na całym świecie, niewidzianymi właściwie e, od lat, e, cieszył się 90% i większym e, poparciem e, Izraelczyków. E, There's something I'd like to find, but it probably take too long, um, but I'll paraphrase it. Um, there's a lot one could say at this point, but there's a big problem with uh, the so called peace camp within Israel, in that a lot of their discourse is based on the idea that before 1967, everything was okay, more or less. And it was the occupation post 67 that corrupted Israeli society. This is a very strong rhetorical and ideological idea within the so called Israeli peace camp. What they don't want to do is, is discuss the events of 1948. And the quotation I was going to read to you was of a, an Israeli journalist who um, went to interview Jewish Israelis who live in the homes that belong to Palestinians in what we call West Jerusalem now. And he asked them, What do you think about the fact that you, live in, in uh, Arab homes? And the journalist said, One of them who is a famous left winger, a famous left winger said, I don't have any problem with the fact that we kick them out and don't want them back because we want a Jewish state here. E, jest też pewien bardzo ważny aspekt tutaj do zaznaczenia, to znaczy tak zwany obóz pokojowy w Izraelu, który powstał po roku 67 i po nastaniu okupacji e, zachodniego brzegu i zachodniej Gazy to są grupy ludzi, które jakby nawołują do zniesienia okupacji czy do jakiegoś jej ograniczenia. Niemniej jednak w ich myśleniu o sytuacji w Izraelu-Palestynie Charakterystyczne jest to, że dla nich przed rokiem 67 wszystko było ok, tam jakby nie było żadnego problemu i to, co w pewien sposób jakby moralnie zniszczyło społeczeństwo izraelskie, to był ten rok 67 i um, E, i okupacja, na którą społeczeństwo izraelskie przyzwala. Niemniej jednak te grupy z tak zwanego obozu pokojowego e, nie uznają i nie, jakby nie rozpoznają e, mm, tego, co stało się w roku 1948, całej, jakby tych wszystkich wydarzeń, nie, nie postrzegają tego jak problemu. I taki, to, co chciałam Wam przeczytać, to ten cytat, y, niemniej jednak po prostu go streszczę. Są to wywiady, y, mm, czy znaczy pochodzi on z wywiadów, których dokonał izraelski żydowski dziennikarz, który udał się do zachodniej Jerozolimy, w której kiedyś przed 48 rokiem mieszkali Palestyńczycy, dzisiaj mieszkają tam e, Izraelczycy Żydzi. No i trafił do, do domu, który kiedyś był domem palestyńskim. E, dziś e, zamieszkuje go bardzo znany izraelski działacz lewicowy z właśnie tak zwanego e, obozu pokojowego i zapytał go, jak czujesz się z tym, że mieszkasz w czyimś domu innej osoby, którą stąd wygnano i on właściwie i odpowiedzią tego lewicowego działacza E, pro, rzekomo propokojowego e, było to, że e, właściwie mnie to nie obchodzi, wyrzuciliśmy ich stąd i teraz my tu jesteśmy. Jakby w jego umyśle problem zaczyna się dopiero w roku 67. I'll just, just add this. There are uh, glimpses of hope and little pinpricks of light within those Jewish Israelis who imagine a different situation and believe in a different reality. Uh, if you can find it on YouTube, there's a beautiful video made by Zohrot with the title What Will Happen the Day the Refugees Return? And they go and interview, one would imagine, Jewish Israelis that they kind of probably partly selected beforehand, otherwise, we wouldn't get necessarily the same kind of responses. But there were still sincere views being expressed by quite youthful Jewish Israelis who were saying that would be great, you know, no problem. I look forward to having them here and sharing this place together. And it's those kinds of voices that are then saying to us outside, we can't make that transformation without the international pressure. Są jednak pewne jakieś takie promyki światła, promyki nadziei. Na przykład wspomniana już organizacja Zachrod e, zrobiła mm, mm, takie nagranie wideo, e, którego osoby, które biorą w nim udział, właściwie musiały być chyba jakoś wcześniej e, przeselekcjonowane, mm, bo to niemożliwe, żeby dostali takie odpowiedzi od jakby zupełnie przypadkowych osób, przypadkowo spotkanych na ulicach. Y, to, mm, to wideo można znaleźć na YouTubie i jego tytuł jest y, y, Co stanie się w dniu, w którym wrócą uchodźcy? Oczywiście mowa o uchodźcach palestyńskich. I wśród odpowiedzi, które tam słyszymy, jakby część młodych Izraelczyków mówi, niech wrócą, jakby czekamy na to i to jest dla nas ok, więc. Um, um. Tutaj poprawka. Chciałem pierw podziękować za naprawdę fascynujący wykład. Ja myślę, że w Polsce ta kampania bojkotu może być nieco trudniejsza niż w niektórych innych krajach. Tak jakby z dobrych powodów, że e, ponieważ było w przeszłości, była w przeszłości kampania antysionistyczna, która była antysemicka, dużo dobrych ludzi e, humanistycznie nastawionych. E, kupują ten argument, że krytyka Izraela jest jakby krytyką, e, może być jakimś antysemityzmem. Ale myślę, że to się zmienia właśnie e, bo, bo Izrael, to, to, co Izrael robił w ostatnich latach, to e, pokazało, że, że można zrobić na przykład demonstrację przed ambasadą Izraela i dużo ludzi przychodzi i nie ma tam antysemityzmu. ja myślę, że ten ruch się rozwija, także ten, ten ruch e, bojkotu staje się możliwością i możemy e, stopniowo próbować prowadzić jak, e, jakieś kampanie bojkotu. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo to, to sytuacja się zmienia i nawet w ostatnich, nie wiem, 10 latach w moim e, przekonaniu to, to się zmieniło. druga rzecz to jest, ja nie wiem, czy e, chciałem sam się tłumaczyć, ale nie muszę, bo już się tłumaczyć, e, że czy widział e, Ben White, e, słyszał tydzień temu, w sobotę, dzień po obaleniu Ben Alego Tunezji e, wicepremier Izraela Shalom, czyli ktoś ma nieodpowiednie nazwisko, to jest właśnie wicepremier Izraela, nazywa się Pokój Shalom, e, on powiedział, że demokracja w świecie arabskim jest zagrożeniem dla Izraela. Żadnego pr nie było. Po prostu prosto z mostu powiedział, demokratyczny świat arabski, nie bo muzułmanie, terroryści i tak dalej, nic takiego. Powiedział, że jest zagrożeniem, ponieważ Izrael jest bardzo niepopularny wśród ludzi. Jeśli ludzie będą mieli większy wpływ na bieg wydarzeń, to będzie gorzej dla Izraela. Ja myślę, że w tym tygodniu, to nie można mówić o, o, o tej, tej, tej całej tematyce, bez mówienia o, o, o Tunezji. Bo to, co widzimy w Jordanii wczoraj, w całym tygodniu, w Egipcie, e, w Omanie, w Algerii, ja myślę, że, że, że wewnątrz Izraela Benman ma rację, że oni nie zjonizm od początku chciał odseparować siłę roboczą arabską od, od ekonomii, skoro i, i, i sklepikarzy i wszystkich. Ale jeśli patrzymy się na cały świat arabski, na cały e, północna, północna Afryka, Bliski Wschód, to widzimy, że ta siła, która wyraziła się w Tunezji, która może podważyć i w końcu obalać dyktatorów, którzy są związani z Izraelem poprzez US, powiązanie z USA. Przypomnę, że Egipt dostaje drugie co do wielkości dotacje po Izraelu to popiera Pentagoję e, egipską, że, że więcej takich Tunezji to jest także e, sposób na rozwiązanie problemu e, apartheidu izraelskiego w końcu, obalenie tej struktury apartheidu. Gaelic, the, the only, thanks to this uh, contribution in the first part was uh, particularly important, I think, in terms of developing and understanding how to have a mature politics here that relates to the local conditions uh, in Poland, which, which are different. And I, the only thing I want to add is my own um, excitement about what we saw happen in Tunisia. I was at a conference in London the day after uh, Ben Ali uh, ran off in his aeroplane, well, the Tunisian people's aeroplane, and every person before they spoke at this conference, which was a conference about Palestine, we every person congratulated and noted the significance of what had happened in Tunisia. And all we can hope is, not just in the context of Israeli apartheid, but for the people of the uh, of the Middle East, is that the Tunisian Intifada is just the first of many more that will happen to rid the regime of collaborators and colonialism. E, chcę, chciałam podziękować za tę wypowiedź i e, pierwsza część jest e, szczególnie ważna, bo jakby należy właśnie mm, zastanowić się, czy mówić o dojrzałym działaniu tutaj w Polsce, które odnosi się do warunków, jakie w Polsce panują. Co do Tunezji, to mogę tylko do, dodać swój własny entuzjazm i swoje własne zadowolenie. E, które odczuwam i odczuwałem i e, dzień po tym, jak tunezyjski dyktator e, uciekł z Tunezji samolotem, który należy do ludu tunezyjskiego, byłam na konferencji w Londynie um, dotyczącej Palestyny. Niemniej jednak wszyscy uczestnicy um, jakby gratulowali i komentowali wydarzenia w, w Tunezji i pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta tunezyjska intifada będzie się rozprzestrzeniać w regionie i y, to pozwoli się e, pozbyć reżimów, które są i dyktatorskie, i kolaborują e, wbrew jakby interesom mm, swoich e, ludzi i to jakby też ostatecznie wyzwoli ten region z, mm, z kolonializmu. Jeszcze tam Bartek miałeś pytanie i tutaj jeszcze. first part was to do with examples of. Um, yeah. Now, okay, I'm just going to give one which um, kind of contains a few of the elements of, of uh, others, which is the French multinational Veolia. Mm. Jeśli chodzi o BTS, to podam przykład tylko jednej z, jakby zakończonej sukcesem kampanii, ale ona zawiera elementy jakby wszystkich czy wielu innych zakończonych sukcesem kampanii i to odnosi się do międzynarodowej y, korporacji, y, też jakby francuskiej y, Viola. Jak? Veolia. Veolia, a. też w Polsce. Um, now, Veolia is, uh, is a big company and it is uh, one of those companies that's bought a number of subsidiaries that are maybe doing something independent to its primary business. And in the UK, for example, Veolia is present in terms of um, waste disposal primarily, what they call environmental services. Um, and I'll keep on going, I guess. And uh, in Israel, Veolia has a subsidiary that is involved in the construction of a light railway connecting illegal settlements in East Jerusalem. Y, więc to jest y, ogromna firma mm, międzynarodowa, i, mm, która jakby w różnych miejscach na świecie ma różne działania. W Wielkiej Brytanii zajmuje się przede wszystkim mm, jakby wywozem y, śmieci, ale takim jakby ekologicznym. A w Izraelu jeden z jej akcjonariuszy jest zaangażowany w budowę lekkiej kolei naziemnej w... Kolej dojazdowej. W, gdzie? W, do osiedli otaczających Jerozolimy. Y, y, do y, kolejki dojazdowej do nielegalnych osiedli otaczających Jerozolimę. Now, because of that, because of that uh, connection, BDS campaigners in different locations have, for example, gone to a city council, let's say in the UK, look at the area I know the best, and said to the city council, look, The next time that you have a contract tender up for these waste disposal services, please don't accept Veolia because they are complicit in breaches of international law and human rights. No więc e, e, ruch BTS, czy osoby zaangażowane w BTS Wielkiej Brytanii udały się do swoich e, lokalnych takich jakby rad dzielnicowych czy e, władz wykonawczych w ich dzielnicach i e, powiedziały im, że mm, następnym razem, kiedy będziecie mieli przetarg na wywóz śmieci, to nie uwzględniajcie w ogóle jako potencjalnego e, wykonawcy e, firmy Veolia, ponieważ jest ona zaangażowana w mm, w łamanie jakby prawa międzynarodowego i w łamanie praw człowieka. I jakby w ten sposób, przez zupełnie jakby nie tego typu działanie przyniosło sukces. Uh, and because of the fact that already a number of contracts have been lost in different locations, primarily in Europe, uh, Veolia have lost particular contracts because of this campaign. Uh, in the last few months, it was announced in the Israeli media uh, that Veolia would be, their subsidiary would be selling their stake in the uh, light railway to another company. I ponieważ y, Olia straciła wiele kontraktów, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie, to y, jakby zaczęło się dziać w, w całej Europie. E, w, potem jakby w izraelskich e, wiadomościach mogliśmy znaleźć informację o tym, e, że ten jakby mm, akcjonariusz Veoli, który zajmował się właśnie budową tej lekkiej mm, kolejki naziemnej, odsprzedaje ten jakby swój nielegalny biznes, czy nielegalnie angażujący się biznes e, jakiejś innej firmie. I to jest właśnie przykład tego efektywnego działania i tej, e, tego linku pomiędzy tym, co dzieje się w Europie, a tym, co dzieje się na terytoriach okupowanych. Veolia officially denied there was any connection between the boycott campaign and their decision to, for their subsidiary to uh, get out of that project. In this instance, uh, the Israeli company who they are selling it to said, actually, they told us it's because of the boycott campaign. Veolia oczywiście e, publicznie negowała ten fakt, że e, to, że e, jakby odsprzedaje mm, tą część jakby swojego biznesu, która angażuje się w budowę kolejki, ma jakikolwiek związek z działaniami BDS w Europie. Niemniej jednak Wiemy jako kampania BTS od, e, od firmy, która ten, mm, ten nielegalny biznes kupiła, to znaczy te, od Veoli, e, że to miało bezpośredni związek z BTS-em i że to z tego wynikało. I just want to add that from a strategic activism point of view, one of the advantages of BDS is that you get two objectives for the price of one. The BDS campaign itself in any particular location intrinsically means that you're educating people about the realities of what's going on there. Okay, Swansea City Council, for example, a, a, a town in Wales, uh, didn't renew their contract with Veolia. To get to that point, of course, local activists would have to have educated the council and other people about the occupation. So you're getting both the education aspect, but also the kind of direct, uh, you know, boycott related part two together. In other words, even if a particular boycott campaign doesn't seem to have immediate impacts in terms of the company's decision, simply the campaign itself, if done in, in the right way, can produce beneficial results in terms of educating people. W kampanii BTS szczególnie ważne jest to, że właściwie tutaj mm, załatwiamy dwa cele za jednym zamachem, dwa bardzo ważne cele. E, to znaczy, e, oprócz tego, że e, na przykład doprowadzamy do wycofania inwestycji, edukujemy też ludzi. To jest na przykład ten bardzo ważny aspekt. Na przykład w hrabstwie mm, Swansea w Walii wycofano się z mm, z kontraktów dla Veoli, ale nim do tego doszło, aktywiści BDS musieli jakby przekonać Radę Lokalną i poinformować ją i właściwie ją wyedukować, ale też społeczność lokalną na temat jakby Veoli i całego konfliktu i łamania praw człowieka, więc jakby tutaj e, nawet jeśli nie odnosi się bezpośredniego, natychmiastowego sukcesu w, w postaci wycofania inwestycji, to, e, to nie znaczy, że nie odbywa się ten jakby sukces edukacyjny i e, szerzenia informacji.